Sie will ein Fisch in Wasser seinem im flaschengrünen Tiefen sie. Sie will mit Wasser sich besaufen und Sparblasen blubben lassen. Was sie dann will, das ist mit Neptun schweigen und in Ruhe tun, was sie sonst nie tut, was sie sonst nicht kann und so. Sie will ein Fisch im Wasser seinem im flaschengrünen Tiefen sie. Sie will mit Wasser sich besaufen und Sparblasen blubben lassen. Was sie dann will, das ist mit Neptun schweigen und was sie sonst nie tut, was sie sonst nicht kann. So, Hast nur nach Kind, nur sie sagt, du dienst, sie sam, stelle, nur nicht aufschütten, dem sie sam, leben mal die sam. Nesal bur mesal babschnu, na fazi bjis resaf, nim levis, iz na vichne nurig, ne schalf, mene as resam, ne, schief mir levis. Hast nur nach Kind, nur sie sagt, du dienst, sie sam, stelle, nur nicht aufschütten, dem sie sam, leben mal die sam. Назалыбым забавчну, на фазе бжизре саптем левиз, из нафишнен уйрин шатмене азле самле шифмя левиз.